Šlovinkite viešpatį. Kokia privilegija mums garbinti jį šį vakarą. Atsiverskime šeštą mato skyrių, devintą eilutę. Mato šeštas skyrius, devintoji eilutė. Ar džiaugitės būdami Dievo namuose? Todėl melskitės taip, originalė tokiu būdu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, Tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mum šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen. Palenkime galvas drauge. Viešpatie Jėzau, mes susirinkome čia šį vakarą, savaitės viduryje. Vėlgi atėjome su alkanomis širdimis. Viešpatie, tik tu vienas gali atsakyti į poreikius, į troškulį, alkį, kurį turime sielose. Todėl prašome tavęs šį vakarą padėki mums viešpatie Jėzau, Kai mes žvelgsime į tavo žodį, te galėsime gauti naudą iš šio susirinkimo drauge Jėzaus vardu. Amen. Telaminus Dievas, galite sėstis. Iš šios rašto vietos, kuri yra jums visiems labai pažįstama, tiems, kurie skaitote Bibliją, norėčiau kalbėti šį vakarą tema pavyzdinė pamaldaus žmogaus malda arba dievo baimingo dievoto. Pavyzdinė pamaldaus žmogaus malda. Taigi, šios kelios eilutės, kurias perskaitėme, yra atpažįstamos ir žinomos, kaip dauguma žmonių vadina, viešpaties malda. Faktiškai, tai nėra viešpaties malda, nes Jėzus negalėjo melstis šią maldą. Tai yra modelis arba pavyzdys duotas mums, kad mes galėtume turėti tai, ką Jėzus žinojo jog tai bus tinkamas būdas ateiti pas tėvą per maldos kanalą. Aš sakau, kad Jėzus negalėjo meltis tokiu būdu, nes maldoje yra prašymas atleisti nuodėmės, o Jėzus neturėjo nuodėmių. Taigi tai nebuvo Jėzaus malda. Jėzus nepasakė, kartokite šiuos žodžius. Jis pasakė originalę, melskitės tokiu būdu. Arba aš duodu jums modelį, pavyzdį maldos. Štai čia slypi labai svarbus dalykai, kurie bus it gairės, nurodančios, kaip melstis. Mes naudojame šią maldą, kartojame žodį po žodžio kasdien, tačiau netokie buvo viešpatės Jėzaus ketinimai. Žinome, kad katalikų bažnyčia tai išvysti kitokio ligmens, kad jeigu tu nusidedi atitinkamą kartų skaičių, tai turi tiek kartų pakartoti tėvę mūsų. Tačiau tai nėra tai, ką viešpats Jėzus pasakė. Iš tiesų, čia jis mums pateikia pavyzdį, kokiu būdu turime melstis. Žinoma, tai yra skirta ne vien tik pamaldžiam vyrui, bet ir moteriai, jaunuoliui, merginai, vaikams, visiems. Mes žinome, kad Jėzus nebuvo vien tik tai Dievu žmogumi. Jėzus buvo pamaldžiu, Dievo baimingu žmogumi. Leiskite pakartoti, Jėzus nebuvo vien tik tai Dievu žmogumi, jis buvo pamaldžiu žmogumi. Įsivaizduokite, kai Jėzus pradėjo tarti tuos žodžius. Atminkite, paštalai, jie prašė Jėzaus, viešpatie išmokykimus kaip melstis. Kitoje vietoje matome, kad Jonas mokė savo mokinius kaip melstis. O jie dabar sako, viešpatė, dabar tu išmokyki mus kaip melstis keista iš vienos pusės, nes visame Senajame testamente jie meldėsi, žydai meldėsi Mozė, Jeremijas, Ezechielis, buvo daug pamaldžių, besimeldžiančių vyrų. Tačiau kažkaip jie suprato, kad vykstant epochos permainai ir taip pat, kai jie girdėjo Jėzaus asmeninės maldas, jie suprato, kad ir jie turi būti išmokyti, kaip melstis kitokiu būdu, o ne taip, kaip buvo įpratę. Atminkite, dauguma tų apaštalų, jie kadaise buvo fariziejai, sadukėjais, jie melzdavosi bent jau tris kartus per dieną ir maldos būdavo ilgos, o Jėzus sudraudė fariziejus, nes jie atsistodavo prekyvietėse ir jiems patikdavo melstis, jie būdavo atpažįstami iš savo ilgų maldų. Taigi, nebuvo taip, kad jie nebuvo įpratę melstis, tačiau kažkaip maldos turinys, tas nuoširdumas, širdingumas, Jie žinojo, kad kai Jėzus melzdavosi, būdavo labai didelis skirtumas tarp to, kaip fariziejai melzdavosi, kaip jie girdėjo jų lyderius besimeldžiant ir tėvus ir motinas. Taigi jie pajautė, kad yra būtinybė paklausti jo viešpatė, kaip melstis, išmokyk mus. Taigi, kai Jėzus išgirsta jų prašymą ir kai jis pradeda atsakyti į jų prašymą, jis faktiškai atsako pateikdamas modelį arba pavyzdį. Jūs žinote viešpats Jėzus, jis juk niekados nebūtų, jeigu jie atėjo nuo širdžiai, su tyromis širdimis ir iš tiesų nori sužinoti, kaip melstis, jis nebūtų pasakęs jiems to, kas priverstų juos suklupti ar kažko prieštaringo, nes šiuose žodžiuose ir tame būde, kaip jis tai padarys, bus tai, ko jiems reikės, ir ne tik jiems, bet ir nesuskaičiuojamoms kartoms po jų, kad kiekvienas Dievo šventasis turėtų tą pavyzdį kaip melstis. Ar tikite tuo? Dabar išskaidykime tai. Perskaitykime vėl devintą eilutę. Todėl melskitės taip, originalę tokiu būdu. Jis nesako, kartokite šiuos žodžius ir kartokite juos vėl ir vėl ir vėl. Melskitės tokiu būdu originalę. Tai yra panašumas. Tokiu būdu melskitės. Taigi pačios aplinkybės mums nurodo, kad Jėzus nesako mums kartoti lygiai tuos pačius žodžius, o melstis tokiu būdu, simbolizmu, kurį pateiksiu. Tai yra malda, tačiau tai yra pavyzdinė malda arba maldos modelis. Kaip minėjau, Jėzus pats jie nesimeldė. Yra devyni skirtingi elementai, į kuriuos norime pažvelgti. Viešpats juos sutalpino į šias trumpas eilutes. Jose slypi pati maldos jėga, kuri gali išlaisvinti, suteikti kiekvienam Dievo sūnui ir dukrai tą naudą. Teologai negali jūsų išmokyti to. Jūsų motina gali išmokyti jūs melstis tik tuomet, jei ji pati žino, kaip melstis. Priežastis, dėl kurios dauguma iš mūsų šiandien nežinome, kaip melstis, yra ta, kad mūsų išmokė mūsų tėvai. Juos išmokė jų tėvai, jų tėvus jų tėvai ir taip toliau. Ir jie net nežinojo patys, kaip melstis. Nenoriu žaisti jūsų jausmų, bet tokia tiesa. Nes jeigu mes pažvelgsime į savo maldas, kuriomis meldžiamės visą savo gyvenimą, mūsų tėvų, dėdžių, senelių, prosenelių, jeigu mes sulyginsime tas maldas su pavyzdinė malda, atrasite, kad dauguma iš tų maldų buvo nekas kita, kaip laiko švaistimas. Nes mes meldėmės, neatsižvelgdami į tą pavyzdį, kurį davė pats viešpats Jėzus. Jau supykot ant manęs. Tai ką, pabaikime susirinkimą ir eikime į tako bel užkandinę. Ne, nemanau taip geriau, teskime toliau. Pažvelkime į tuos elementus, kuriuos Jėzus, tuos devynis elementus arba aspektus, kuriuos Jėzus nori pateikti. Pirmasis yra tikėjimas. Aš išrašiau atskirai, kad jūs galėtumėte sekti paskui. Pirmasis yra tikėjimas. Tai sutapatina mūsų tikėjimą jog mes tikime jį esant mūsų tėvu ir mes kitaip įvardinsime jį, mes sakome tėvę mūsų, kuris esi danguje. Žemiškasis tėvas juk yra žemėje. Pats viešpats Jėzus tai pasakė, melskitės taip, tokiu būdu, šiais simboliais, jūs išmoksite melstis. Mes melsimės kaip? Sakydami tėvę mūsų. Atkreipkite dėmesį. Iš tiesų, reikia tikro, autentiško tikėjimo. Priešingų atveju, tu tiesiog kartosi tai dėl to, kad išgirdai mamą tai sakant arba pastorių. Yra labai didelis skirtumas, kai tu meldiesi iš dieviško apreiškimo. Ir tu faktiškai apreiškimu sakai, tėve mūsų, ne šiaip savo. Atkreipkite dėmesį taip pat, kad šioje maldoje nėra kreipimosi vienaskaita. Nėra sakoma, mano tėve, duok mano kasdieninės duonos, visuomet yra sakoma daugiskaita. Žiūrėkite, ko mūsų moko viešpats Jėzus Kristus, kaip melstis. Jis niekuomet nesako, vienaskaita melskitės. Visuomet rūpintis turi visų kūnų, visų kūno judėjimų. Jėzus nesako, mano tėve, kuris esi danguje, jis sako, tėve mūsų. Jis nesako kasdienės mano duonos, bet mūsų. Man labai gaila, draugai, jei jūs niekuomet to nebuvote pastebėję, tačiau Biblijoje tai visuomet buvo. Tuomet pirmasis elementas arba aspektas, į kurį norime pažvelgti, kai pradeda melstis, pagal Pauliaus žodžius, jis pasakė, kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Jeigu tu neturi užtikrintumo, kai eini melstis, kad Dievas yra tavo tėvas ir kad Dievas girdi tavo maldas ir kad Dievas atsakys tau, tuomet tu tiesiog švaistai savo laiką, tol, kol neišspręsi šios problemos – kol nesuvoksiu, kad jis yra mano tėvas ir jis girdi mane, kai aš meldžiuosi. Jis galbūt gali pasakyti man taip arba ne, jis gali man pasakyti luktelk, bet jis girdi mane, kai aš meldžiuosi. Kas tikite tuo? Kas tiki, kad Dievas girdi jūsų maldas? Kas tikite, kad jis yra jūsų tėvas? Jis nėra tiesiog Pauliaus Petro tėvas, brolio Brankhamo, brolio Donio. Jis yra jūsų tėvas taip pat. Atkreipkite dėmesį, tai yra tikėjimo išaiška. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Atkreipkite dėmesį į tuos aspektus, kuriuos Dievas dieviškai išdėsto jų eiliškumą. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Antrasis aspektas, prie kurio pereisime maldoje, yra šlovinimas. Taigi turime tikėjimą, kad tikėtume, jog jis yra mūsų tėvas, kad jis girdės mus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Antrasis aspektas, kurį matome arba į kurį žengėme, tai yra šlovinimas. Tiesie šventas tavo vardas, o ne, man reikia to, man reikia no. Ne tai mes turime pateikti pirmą. Jūs pirmą sakote, Dieve, mano sąskaitos neapmokėtos, Dieve, man reikia išgydymo, man reikia to. Jūs tai darote visiškai atvirkščiai maldos prieime. Netokį pavyzdį viešpats Jėzus mums pateikė. O ne, jeigu ateiname pas Dievą ir sakome, Dieve, man reikia to, man reikia no, aš noriu to, o šlovinate maldos gale, tuomet viską darote atbulai savo prieime maldoje pas Dievą. Būtent taip. Taigi yra tikėjimas, tuomet šlovinimas, tiesie šventas tavo vardas, o kas toliau? Te ateinie tavo karalystė, kuri gali ateiti tik būnant laukime. Taigi mes turime tikėjimą, taip pat šloviname ir mes tikime, kad tai, už ką melsimės, Dievas suteiks tai. Atkreipkite dėmesį, priežastis, dėl kurios mes galime turėti tokį užtikrintumą, yra prašymo eiliškumas. Mes dar neminėjome savo poreikių, savo troškimų, asmeninių prašymų, tačiau mes meldžiamės Dievo vardo pasireiškimo ir mes meldžiamės, kad jo valia būtų įvykdyta. Mes galime turėti tobulą užtikrintumą ir ką jis mums suteiks – laukimą, kad tai, ko mes prašome, bus duota, nes tai yra jo valia. Ką tai toliau padarys? Žvelgime į ketvirtą punktą, tai yra atsidavimas. Tebūnė tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Taigi turime tikėjimą, šlovinimą, laukimą ir atsidavimą. Taigi mes prašome, mes tikime, kad Dievas tai padarys, mes šloviname jį už tai, kad jis tai padarys ir laukiame, kad jis tai padarys. Ir toliau atiduosime save, atsiduosime tai Dievo valiai, kokiai turės būti mūsų gyvenimuose. Bet žinot, kai mes melžiamės, kaip jau minėjau, nėra taip, kad mes tiesiog įteikėme Dievui savo norų sąrašą. Aš noriu, aš noriu, aš noriu, man reikia, man reikia, man reikia. Kada tu man tą atsakysi, kada duosi man tą. Netokia yra maldos esmė. Malda yra apie atsidavimą, šlovinimą, tikėjimą, laukimą. Tuomet penktasis dalykas yra prašymas. Įsivaizduokite, po to, kai mes jau turime tikėjimą, šloviname, turime laukimą ir atsidavimą, po to, kai mes įėjome į tai, mūsų požiūris yra pakeistas. Po šių keturių punktų maldos kanale tik tuomet mes prieiname prie penkto dalyko. Penki reiškia malonę. Kai įeiname į penktąjį dalyką, mes galime tinkamai išreikšti, nes esame suformuoti taip, kad prašysime tinkamų būdų Dievo. Jeigu mes pirmame punkte, antrame, trečiame, ketvirtame prašysime, neturėsime atsidavimo, šlovinimo, visų tų dalykų, tampa aišku, kodėl mes meldžiamės savanaudiškai. Meldžiamės tokiamis maldomis, kurių Dievas net negali atsakyti ir jis negali to padaryti dėl mūsų maldos būdo. Mes meldžiamės be perkeisto požiūrio, jis nėra palengtas link Dievo valios. O, oh, ačiū Dievui už tiesą. Po to, po šių keturių dalykų seka penktasis, tai yra prašymas. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Toliau šeštasis yra išpažinimas. Taigi mes prašysime Dievo šlovinimo būdu, tikėsime, ateisime ir sakysime, viešpatė, aš turiu poreikius gyvenime, ir tuomet sakysime, Dieve, aš noriu, kad tu man atleistumėj man, atleisk mums mūsų kaltes, viską, ką aš padariau blogai. Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų laikote save tobulais, be nuodėmės, jūs nedarote klaidų daugiau. Žinote ką? Ne taip Jėzus mus mokė melstis. Viešpats Jėzus niekuomet nėra mums sakęs, žiūrėti iš aukštai kitus, Dieve, jis meluoja kasdien. Jis yra toks apgailėtinas. Dieve, jeigu tu pažinotum jį tokiu būdu, kaip aš jį pažįstu, aš tau sakau tą ir tą. Jeigu tu pažinotum Džimą Babą, kaip aš jį pažįstu, jeigu tą ir tą pažinotum, ne. Dievas mums nesako taip melstis. Jis sako, viešpatė, atleisk man, atleisk man už mano kaltes, atleisk man už viską, per ką aš turiu pereiti. Atkreipkite dėmesį, turime prašymą, tuomet išpažinimą ir tuomet užuojauta septintas dalykas. Kitaip sakant, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Noriu pasakyti, kad visa tai yra išsakoma maldoje. Atkreipkite dėmesį į devynis dalykus, kuriuos Jėzus sujungia į vieną grupę šiuose trumpose eilutėse. Tai yra pavyzdys pamaldaus žmogaus maldos. Štai ką Jėzus mums rodo. Vaikai, jeigu jūs norite, kad jūsų maldos būtų atsakytos, nebūkite kaip fariziejai, kurie atsistoja ir jie ilgas maldas sako, jie žino, kaip viską ištarti. Ir ne iškalbingi žodžiai yra reikšmingi. Žinote, tiesiog kalbėkite su Dievu kaip su savo draugu, kaip su savo tėvu, ateikite pas jį tinkamu keliu. Aš geriau būsiu aiškiu, paprastu ir melsiuosi pagal pateiktą pavyzdį, o ne pagal religinį himną, kurio neįmanoma suprasti. Ką jūs norite nustebinti save, Dievo angelus ar mus savo malda? Melskimės nuoširdžiai prieš Dievą, tinkamų būdu ir Dievas galės atsakyti mūsų maldas kaip niekada anksčiau. Dabar žiūrėkite, po išpažinimo turime užuojautą, po užuojautos turime priklausomybę, mes priklausysime nuo jo ir nevesk mūsų į pagundimą. Taigi mes niekuomet nepasiekėme tokio taško, kuriame būtume nepriklausomi nuo Dievo. Mes niekuomet nepasiekėme tokio taško, kuriame jaustumėmės lyg tai esame atvykę į galutinį tašką ir mums daugiau nebereikia Dievo pagalbos. Jeigu taip jaučiamės, esame bėdoje. Paskutinis dalykas yra pripažinimas. Nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Taigi štai mes ateiname pas Dievą ateiname per tikėjimą, artinamės per šlovinimą, ateiname per laukimą, ateiname per atsidavimą, ateiname per prašymą, išpažinimą, užuojautą, priklausomybę ir pripažinimą. Atminkite, joks asmuo Senajame testamente niekados nesikreipė į Dievą maldoje fraze mano tėve. Ne, galite patys paieškoti arba pasitikėti mano žodžiu. Dovidas pasakė, kaip tėvas pasigaili vaikų, taip viešpas gailisi tų, kurie jo bijo. Psalmių 103.13. Izaijo 64.8. Viešpatie, tu esi mūsų tėvas. Pažvelkite vėl grupę mūsų tėvas. Nei vienas, neatrasite nei vieno, kuris būtų pavadinęs Dievą mano tėvu. Tuomet galite įsivaizduoti, kai Jėzus pradėjo melstis tokiu būdu, Jiems tai faktiškai buvo labai stebinantis dalykas apaštalams, nes viešpats Jėzus kreipėsi į tėvą Dievą, nematomąją dvasę, kaip į mano tėvą, kuris yra paminėtas ne mažiau nei 160 kartų. 160 kartų. Jis kreipėsi mano tėvę, todėl jų prašymas išmokyti melstis yra akivaizdus. Mes nežinome, kaip reikia melstis šioje naujoje epochoje. Todėl, kai jis vadino jį tėvu, jie suvokė, kad kažkas tuoj pasikeis. Jie dar nebuvo įėję į atgimimo iš aukšto santyki, jie buvo pakeliui, bet jie išreiškė santyki su Dievu, kuris dar nebuvo išgyventas arba patirtas. Žinoma, jis buvo pradžioje su Adomu, bet pirmieji šios maldos žodžiai, jie, jie remiasi pripažinimu to, ką Dievas padarė. Jis yra tėvas. Kai tu sakai, mano tėve arba tėve mūsų, kuris esi danguje, kaip jūs be ateitumėte pas į mano dangiškasis tėve, aš myliu tave, brangusis tėve, be jokių detalių. Kai meldžiatės, jūs pripažįstate, jeigu meldžiatės tinkamu būdu, jūs pripažįstate kryžių, jūs pripažįstate išpirkimo darbą, jūs pripažįstate pašventinimą. Visa tai yra jūsų žodžių turinyje, kai jūs vadinate jį mano tėve. Vadindami jį taip, jūs pripažįstate jį, visą tą atliktą sutaikinimo darbą. Jums nereikia aiškinti Dievui visus provaizdžius, šešėlius. Kai jūs meldžiatės tikrame prieškime, kai jūs ateinate prie Dievo sosto, Dievas žino, kad jūs turite tą apriškimą ir kai jūs sakote Tėve mūsų, tai yra daugiau negu tiesiog du kartų ištarti žodžiai. Tai yra tūkstančių, tūkstančių išpirkimo darbo metų, visi provaizdžiai, visi atvaizdai, šešėliai. Ir kai jūs sakote Mano tėve, arba dangiškasis tėve, arba brangusis tėve, kaip besakytumėte, kai jūs ateinate pas jį, taip jūs pripažįstate darbą, kurį jis atliko jūsų gyvenime, kad padarytų jūs sūnumi arba dukterimi Dievo. Aš atsimenu patį save, kai tik susidūriau su vienybininkais, aš girdėjau, kaip jie meldėsi ir kažkas buvo tokio tame. Aš žinau, kad jų mokymas, doktrina buvo kitokia, nes aš buvau išauklėtas kaip trybininkas, bet aš pastebėjau jų maldą kaip jie kreipėsi į dangiškąjį tėvą. Tai taip skyrėsi nuo to, ką aš buvau girdėjęs visą savo gyvenimą iki to momento. Aš greičiausiai buvau savo 20 metuose, kai susidūriau su vienybininkais ir aš išgirdau, kaip jie artinasi prie Dievo. Jie vadino jį tėvu arba mylimuoju tėvu arba dangiškuoju tėvu ir rodės, tai taip skyrėsi nuo to, ką aš buvau anksčiau girdėjęs. Ir aš pastebėjau tai, įrodęs, kad Tai it užgavo stygą mano sielos gelmeje. Tuomet aš to dar nesupratau, bet aš suvokiau, kad yra realybė, Dievo sieklos esančios manyje, kuri šaukėsi tos tolimesnės tapatybės, o ne vien tik tai kreiptis į mano Dievę, brangus Dievę, didis Dievę, dangiškasis Dievę, nuostabus Dievę. Suprantate, man reikėjo to tėvo. Visa tai gerai, tai nuostabu. Yra toks prieimas. Tai yra dalis jo vardo garbinimo, šlovinimo, nes jo vardas yra jo charakterio išraiška. Tuomet, kai aš pradėjau girdėti tą tapatybę, kuri man rodės daug intimesnė, ji parodė tą artimesnį santykį, vietoj to, kad sakyčiau, o Dieve, brangus Dieve, aš meldžiu Dieve, teisusis Dieve, aš pamačiau, kad yra kažkas ten gilesnio. Tai buvo Dievo atsiverimo pradžia mano gyvenime. Toliau krikštas viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Tai nebuvo vien tik tai doktrina man pati iš savęs. Tai buvo tolimesni santykiai Galbūt jums tai atrodo keista, neįprasta, tačiau kai žmonės gauna naujus apreiškimus ar idėjas, kažką atranda. Aš noriu pažvelgti ne tik į rašto vietas ir citatas, kuriomis jie remiasi, aš noriu pamatyti, ką tai padarė jų gyvenimams. Ar tai padaro juos panašesnius į Jėzų ar į pasaulį. Tuomet aš galiu nuspręsti, ar tai padaro juos labiau neapkenčiančiais, prieštaringais, niurzgančiais, Tuomet suvoki, kad nesvarbu, kiek rašto vietų jie beturėtų, jie neteisūs. Nesvarbu, kiek citatų, kažkas yra netvarkoje. Bėk nuo visko, kas nepadaro tavęs panašesniu į viešpatį Jėzų Kristų. Na ką, šlovė viešpačiui. Aleliuja. Štai čia atsiveria, Jėzus sako, melskitės taip, originalę tokiu būdu, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Atkreipkite dėmesį, kaip jau ir minėjau, Čia nėra vartojami daugiskaitiniai įvardžiai. Viskas yra vienaskaitoje. Kodėl jis taip sako? Kodėl jis nesuindividualizuoja maldos? Kodėl jis nepadaro, kad ji tiktų individui? Kodėl reikia sakyti mūsų? Jeigu pastebėsite, viešpats Jėzus tai perteikia Dievo judėjimui į mistinį kūną, kuris bus suformuotas, tam, kad primintų mums kasdieniškai, kad esame ne vieni ir mes nesame tik čia esantieji, gyvenantieji saloje, net ir mūsų maldose. Mūsų maldos turi būti už kitus, už visą šeimą. Aš nekalbu apie jūsų kūną ir kraują, aš kalbu apie Dievo šeimą. Dievo šeimoje yra, Dievo judėjimai yra skirtingi tikėjimo lygmenys. Visi, kurie nėra nuotakoje, nenutilkite, visi, kurie nėra nuotakoje, bus prarasti. Bus minios, kurios eis per gedulo metus. Išeis iš šių bažnyčių, šlovė viešpačiui, taip. Išeis iš šios bažnyčios prieš jai, įeinant pas jį velnę. Jie bus išgelbėti, bet eis per gedulo metus. Jie taip yra įvardinami šeštame spaude, kaip iš valytojų išgrinintojų bažnyčia. Bet pažvelkite, kai mes meldžiamės, mūsų maldos nėra tik tai aš, mano, man, ką aš noriu padaryk man. Pažvelkite, Jėzus, kaip jis pateikia tai. Melzdamiesi, mes meldžiamės ne už save, ne ko aš noriu, bet taip pat turime atsižvelgti į Dievo šeimą. Ar suvokite, kad jūs niekados negalite melstis kažko prieš bet kurį kitą Dievo šeimos narį, neigiamą prasme? O viešpatė, Tėve mūsų. Mes esame dalimi pasaulinio masto Dievo šeimos. Dalis pasaulinio masto Dievo šeimos. Dalis pasaulinio masto Dievo šeimos. Dalis pasau... Ne, įrašas neužstrigo. Aš noriu, kad jis užstriktų jumise. Mes esame dalis ir vienintelė dalis. Leiskite pridurti, labai maža dalis. Dabar pažiūrėkite, kai jis įsigilina, pirmasis prašymas. Yra septyni prašymai, kuriuos Jėzus pateikė šioje pavyzdinėje maldoje. Mes kalbėjome apie devynis aspektus, bet dabar pakalbėkime apie ką kitą. Šie bus septyni prašymai arba poreikiai, kurių prašysime, kai melsimės. Jis sako, todėl melskitės taip, tėve mūsų, kuris esi danguje. Tai yra sunystės pripažinimas. Žiūrėkite, pirmasis prašymas. Tesie šventas tavo vardas. Palaukite, o kurgi yra neapmokėta sąskaita už elektrą, kurgi mano darbas, peršalia vaikai, kur... Nejau pirmiausia, ką melsdamasis turi padaryti, yra pašventinti Dievo vardą? Iš tiesų, pirmieji trys dalykai net nėra susiję su tavimi. Jie yra susiję su Dievu. Prieis iki savo eilės, kai jos reikės, gale. Nes ten mes ir tinkame. Aš žinau, kad daugumai iš mūsų nepatinka būti gale. Tiesiog turite su tuo susitaikyti. Jūs ten esate. Tesie šventas tavo vardas. Tai reiškia laikyti pagarboje, laikyti šventą. Taigi pirmasis prašymas yra toks, kad mes turime įeiti į Dievo akivaizdą ir mes prašome Dievo leisti jo vardui būti pašventintam, pašventintam arba išskirtam. Taigi, pirminis prioritetas mūsų maldos atitenka kam? Vardui arba Dievo charakteriui. Taigi mano malda nėra susijusi tik su manimi, nėra tai, kad man reikia to, man reikia no, man reikia dar kažko. Noriu pasakyti, kad pirmas dalykas, kurio turiu prašyti, yra jam, jamgi nieko nereikia. Matote, jam reikia šio to. Taigi, pirminis prioritetas atitenka Dievo dalykams, ne mūsų. Viešpatie, išmokyki mus melstis. Graikiškas žodis yra išverstas kaip tesie šventas. Anglų kalboje taip pat žodžio vertinys yra šventas. Kitur yra verčiama pašvestas, pašventintas. Dažnai turimo omenyje atskirti kažką Dievo tarnavimui, kad būtų tarnaujama Dievui. Kaip įvairūs objektai šventykloje, jie buvo atskiriami tarnavimui Dievui. Krikščionys yra vadinami šventais dėl tos pačios priežasties. Taigi, tiesie šventas, te būna pašvestas, pašventintas tavo vardas. Dievo vardas faktiškai reiškia jį patį. Vardo iš Senojo testamento vertinys, išverstas iš hebrajų graikų kalbą, yra visai kitoks, nei mes jį suprantame šiandien. Šiandien kas nors pamato užrašą ant cigarečių pakelio, paskui sustoja užkandinėje, pamato gėrimo pavadinimą, sujungia tuos du pavadinimus ir tai pavadina savo vaiką. Tačiau kai kurie vardai, kuriuos mes duodame savo vaikams, yra tikra gėda. Aš kalbu apie tikinčiuosius žinę. Nagi, žmonės net nežino, kokia yra vardo reikšmė, ką tas vardas reiškia. Jie nesupranta, kad tai bus našta tam vaikui. Dievo vardas yra sutapatinamas su juo. Vardas yra jo charakterio atributas. Dauguma iš mūsų turime vardą, pavardę, kai kurie turi du vardus. Donis Lee Reiganas, jaunesnysis, jūs taip pat turite savo vardus, tačiau Dievas turi daugybę, daugybę vardų Senajame testamente. To priežastis yra ta, kad kiekvienas vardas buvo pasirinktas tam, kad atspindėtų jo charakterio dalį. Mes vadiname jį Dievu bendrai, tačiau Dievas bendrai neatspindi charakterio pilnatvės. Mes sakome, mes norime pašventinti Dievo vardą tikram, tikinčiajam. Tai nėra tiesiog kartojimas, tiesiai šventas tavo vardas. Ką tai reiškia? Turbūt dauguma krikščionių net negalėtų to paaiškinti. Jie neturi nemenkiausio supratimo, ką tai reiškia. Na, tai reiškia, kad aš nesikeikiu. Ne, tai yra dešimties milijonų kilometrų atstumu nuo keiksmažodžių. Tai yra pašventinimas jo vardo. Tai yra jo charakteris. Tu leidi jo charakteriui pasireikšti per tave. Jehova Ire, Jehova Shalom, Adonai, Elohim, visi didingi vardai Dievo, te būna jie pašventinti, te tavo vardas pasireikš per mano gyvenimą. Tai nėra vien tik sakymas, na šlovė viešpačiui, šlovė Elohimui, šlovė Jehovai Iriai, šlovė Jehovai Šalom. Tu atskiri jo vardą ir tu suteiki vietą jo vardui savo gyvenime, kad jis gyventų tavyje, tu atsiskiri tarnavimui, tu esi pašventinamas, tu leidi Dievui išreikšti jo vardo charakterį savo gyvenime. Tai bent. Tiesie šventas tavo vardas. Taigi, kas yra Dievo vardas? Jo apreikštas charakteris. Jis jį pašventina, kuomet jis jį išreiškia šventų pasireiškimu. Taigi, kai mes leidžiame Dievui išgelbėti mus, mes leidžiame jam būti kuo, Jehova, gelbėtoju, kai leidžiame jam būti mūsų karvedžių karo metu, jis pasireiškia, išreiškia savo vardą kaip Jehova Nisi. Mes leidžiame jam pasireikšti kaip Jehova, kuris aprūpina mus, jis ateina, jis atlieka visą darbą. Tėve, tiesie šventas tavo vardas, aš imu šį šventą indą. Jeigu būtum gyvenęs Senajame testamente, jie paimdavo tą indą, pašventindavo jį ir tu nebūtum galėjęs gerti iš jo šio gėrimo, jis priklausė Dievui tas indas. Nebūtum galėjęs gerti vandens, tai priklausė Dievui. Kuomet tu pašventini Dievo vardą, tu atiduodi savo šventyklą, į kurią gali įeiti Dievo charakteris ir jis gali būti įtvirtintas ten kaip šventyklos reikmenys tavo namuose jie yra pašvesti šlovinimo pozicijai. Ar galite įsivaizduoti, dauguma taip vadinamų šiandieninių krikščionių, jie vadina save krikščionimis, o keikėsi, naudoja Dievo vardą be reikalo, daro įvairiausius dalykus ir atrodo viešpatė pasigailėk, o dar tvirtina sa krikščionimis. Žiūrėkite, dešimtą eilutę. Te ateinė tavo karalystė. Taigi, tėve mūsų, kuris atsidanguje, Tiesie šventas tavo vardas, pirmasis prašymas. Antras prašymas, te teinie tavo karalystė. Žodis karalystė reiškia karaliavimas, viešpatavimas. Šis prašymas yra toks, kad mes trokštame, mes norime ir viliamės ir meldžiame, kad tavo karalystė ateitų. Nekelkite rankų, bet kas iš jūsų meldžiatės viešpatė ateiki greitai, veikiai Juk tokia yra pavyzdinė malda, maldos modelis. Ar dauguma iš mūsų maldų yra apie mane, mano vaikus, mano anūkus, mano sąskaitos, mano... Ar mes meldžiamės, kad Dievo karalystė išsiplėstų, klestėtų? Ar mes meldžiamės, kad Dievo karalystė ateitų? Ar mes meldžiamės, kad paskutinysis, kurio vardas yra gyvenimo knygoje, kad gautų šventąją dvasę ir kad galėtume grįžti namo? Ar mums patinka gyventi šiame pragarų pripildytame pasaulyje? O viešpatė, te ateinie tavo karalystė. Trečiasis prašymas yra susijęs. Tebūnie tavo valia. Šis yra iš tiesų sudėtingas, keblus. O kas, jei Dievas panorės paimti iš tavęs tavo žmoną, ar vyrą, ar vaiką, lyga, ar mirtimi? Šlovė viešpačiui? Ar mes galime priimti tai kaip Dievo valią ir nesupykti? Aleliuja. Tebūnie tavo valia. Jūs vis tylesni ir tylesni. Atminkite, Dievo valia yra ta, kad žmogus paklūstų jo įstatymui, žodžiui ir būtų šventas ir pasišventęs, atsiskyręs tarnavimui Dievui. Nuotaka tą ir turi daryti. Čia esantis žodis valia tiesiogiai siejasi su žodžiu iš Senojo testamento įstatymas. Tai nėra tiesiog dešimt dievo įsakymų, tai yra dievo valia, dievo suverenumas, kurį jis trokšta išreikšti virš žmogaus valios. Taigi, Dievas neleidžia žmogui tiesiog pasirinkti savo kelio. Dievas neleidžia žmogui pasirinkti savo kelio į dangų. Dauguma žmonių šiandien tą daro. Jie sukuria savo pačių kelią, na, aš manau, nebūtina daryti tai, kitką, tai nebūtina. Taigi žmonės tiesiog pasirenka savo pačių kelią. Jie renkasi tai, kad Dievas priims, tai, kad Dievas nepriims. Problema yra tame, kad tik jie tai sako. Dievas nesako tam amen. Liūdniausia yra tai, kad bus daugybė, daugybė tokių žmonių, kurie bus nusivylę teismo dieną. Kai atsistos ir sakys viešpatė, aš jau į bažnyčią dariau tą ir aną, jis pažiūrės juos ir pasakys, aš jūsų niekuomet nepažinojau, pasišalinkite nuo manęs, darantis piktą, ar Biblija netaip sako. Tikri tikintieji sakys, te ateinie tavo karalystė, te būnie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kaipgi, kokia yra ta valia danguje Dievo? Atminkite, puolė angelai yra išmesti iš pragaro jau daugybę metų. Tačiau jie turi prieimą, ateina ir kaltina mus prie Dievo sosto. Tačiau danguje jie jau nebeegzistuoja. Nėra jokio sukilimo danguje. Nėra nieko danguje, kas ginčytųsi su Dievu. Taigi žiūrėkite, kaip mes turime meltis. Tebūnė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip yra danguje viskas. Visi danguje paklūsta žodžiui. Visi danguje pripažįsta Dievo žodį kaip absoliutą. Nėra nei mamos, nei tėčio, nei senelio žodžio. Draugai, jūs suvokėte, kad žmonės iš tiesų negali taip melstis. Nebent jų valia jau yra sujungta su jo valia. Jie gali kartoti tuos žodžius. Ką jie daro? Jie tiesiog kartoja maldą, jie nesimeldžia. Tam, kad žmonės iš tiesų melstusi šią maldą iš širdies, iš širdies, te ateinė tavo karalystė, te būnė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Jie negali to nuoširdžiai pasakyti be prieškimo. Jų valia pirma turi susijungti su Dievo valia, tuomet Dievas girdi tą prašymą ir tai yra lygiai taip pat, lyg tai pats viešpats Jėzus sakytų to žodžius. Jeigu jie kartoja tiesiog to žodžius, jų valia gali būti milijonų kilometrų atstumu nuo Dievo valios, nors žodžiai skamba gražiai, tačiau Dievui tai nieko nereiškia. Pažiūrėkime į 11 eilutę. Pažvelkite, pirmieji trys prašymai. Juose savęs dar neminėjome. Mano, aš noriu, man reikia. Pažvelkite 11 eilutė. Tai yra ketvirtasis prašymas. Kasdienės mūsų duonos. Tai tu meldiesi. Tačiau tu meldiesi daugiskaita. kasdienės mūsų duonos duok mums šiais metais arba per šias velikas. Kai kurie žmonės ateina į bažnyčią tik per velikas, visus metus jų nematai. Greičiausiai jie meldžiasi šią modernę maldą, duok mums kasdienės duonos šioms velykoms. Atkreipkite dėmesį į Jėzaus žodžius. Pirmiausia, daugiskaita. Kasdienės mūsų duonos – Nejaugi turime melstis šią maldą kasdien? Nejau tikri, gilus, pasišventę krikščionys turi melstis kasdien, o ne kas savaitę ar kas mėnesį. Aš maniau, kad kuo giliau tu esi šioje žinioje, tuo mažiau reikia melstis. Tai velnio melas. To Biblijoje nerasite, nei pranašas to nemokė tokių nesąmonių. Ir tai iš tiesų yra šiukšlės. Tai prieštarauja mūsų viešpatės Jėzaus žodžiui. Žiūrėkite, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Tai yra ketvirtasis prašymas, tačiau tai yra pirmasis kartas, kuomet dabar mes prašome kažko savo poreikiui. Pirmi trys prašymai yra susijęti su juo. Taigi duokim mums tai. Žodis duona reiškia viską, kas yra reikalinga, kad išgyventi gyvenime. Tai nėra vien tik tai duonos reikė. Žodėje duona Ji yra labai plati, ją galima plačiai panaudoti. Tai yra kiekvienas aspektas, ko tau bereikėtų. Kai meldiesi, viešpatė duoki mums tą kasdienę duoną. Ar galvojate, kad čia malda reikia melstis prieš miegą? Ar visgi pirmas dalykas ryte tai turėtų būti ši malda? Ar galvojot, kad reikia laukti vidurdienio, kad galėtumėte pasimelsti šią maldą, arba trečios ryto, kad galėtumėte pasimelsti? Ar turėtumėte pradėti savo dieną šią maldą? Bent jau man tai skamba taip, kad jei prašai Dievo aprūpinimo tai dienai, tu turi prašyti jo ryte, kuomet diena prasideda. Tai nėra tai, kad tu prašai, kad pilvas būtų visada pilnas ir sotus. Tu prašai visko, ko tau reikės tai dienai. Nei vienas iš mūsų nežino, kas mūsų laukia rytoj. Jeigu mes pradėsime tą dieną sakydami viešpatė padėk man, aš nežinau, ko man šiandien reikės, galbūt tavo lentynos yra maisto, galbūt šaldytuvas pilnas, tačiau tai nėra vien tik tai tai, kad tavo pilvas būtų sotus. Iš kur tu žinai, kad kažkas siaubingo nenutiks tą dieną, iš kur tu žinai, kad nesulauksi skambučio, kuris pakeis tavo gyvenimą. Tėve, duok mums jėgų, mums reikia drąsos, ko mums bereikėtų, duoki mums kasdien to, ko mums reikia. Kodėl aš turiu kasdien tai daryti? Nes jis nori, kad tai būtų. Tikite ar netikite, jis nori išgirsti tai iš jūsų kiekvieną dieną. Tiesiog toks yra mano tėvelis. Garbė Dievui. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Taigi šis prašymas reiškia ką? Absoliučią priklausomybę nuo Dievo. Kaip dažnai? Kasdien kasdien. Draugai, mes žinome iš tiesų, kad yra tokios dienos, kuomet mums reikia daug labiau jo nei kitomis dienomis. Tačiau jis nesako, na, kai jūs viduryje problemos esate, tada melskitės. Tai turi būti visados mūsų priešakyje. Pagal pačio Jėzaus žodžius mes turime suprasti savo priklausomybę. Ko man šiandien bereikėtų viešpatė, galbūt šiandien man tik tiek tai reikia jėgų, tačiau to, ko man reikės kasdien, tas kasdienis paskyrimas, kurio, kuris man reikalingas, duok jį man. Mes neturėtume taip galvoti. Ši našta jau praėjo, man gerai sekasi, ką mes darome, tampame tingus, mes aptingstame, mes nesimeldžiam daugiau. O šita našta sunkumas praėjo, Jėzus nesakė taip galvoti, kaip mes tai išsiugdėme. Iš tradicijų. Tai nėra rašto mokymas, kad turime melstis tik tuomet, kai viskas sunku. Mes turime melstis kasdien kasdienio aprūpinimo, malonės, galestingumo, jėgų, atleidimo, kurio mums reikia. Pirmadienį galbūt tau tik tiek te reikės, antradienį štai tiek, ketvirtadienį vat kiek gali prireikti, kas žino, ką suteiks rytojus. Atkreipkite dėmesį vėl, Jėzus vartodamas tuo žodžius nesako mano kasdienės duonos, kasdienės mūsų duonos. Jis vėl patvirtina principą kartu sujungto vientiso Dievo plano, Dievo ekonomikos. Pasakysiu, kad aš turiu duonos, kurią galiu paskolinti. Jėzus ne apie tai kalbėjo. O kaip gerai su tais broliais, kurie yra Afrikoje? Tu turi melstis ne tik už save ir savo žmoną, už šią bažnyčią, šią šeimą. Tu turi daug didesnę šeimą nei ši. Aš žinau, dėl to, kad brolis Teris ir kiti tarnautojai buvo užsienyje ir jie yra labiau paliesti, labai daug metų praėjo nuo mano paskutinio vizito Afrikoje, tačiau nepraeina nei savaitė, kad aš nemastyčiau apie juos. Prieš daugybę metų aš buvau Indijoje, prieš keletą metų aš buvau Kinijoje, Fizinį maistą jie ten turi, rodos neblogai, bet dvasinis maistas. Jie neturi to normaliai. Taigi aš turiu atsiminimus, jie paliečia mano širdį. Dauguma iš jūsų nebuvote ten ir turbūt niekada nevyksite, bet jūs turite pavyzdį iš mūsų viešpaties Jėzaus. Ką tai padaro? Tai nuveja savanaudiškumą, tai padeda nuvyti nuo mūsų visą tai. Kodėl? Nes mes turime melstis kasdien, Dieve, atkreipkite dėmesį mūsų brolius visame pasaulyje, pasirūpinkite jais. Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų negalite to padaryti, bet aš meldžiuosi netgi už kvailąją mergelę. Kamgi tu tai darai? Nes jie turi būti išgelbėti prieš mums paliekančią vietą. Nes tie, kurie turi būti išgelbėti, turi būti išgelbėti prieš nuotakai išeinant, nes ant malonės sosto nebeliks kraujo daugiau, kai nuotaka bus paimta. Aš meldžiuosi ne vien tik tai už Happy Valley, aš ne tik meldžiuosi už tikinčiuosių žinę, aš meldžiuosi už mus, mūsų, mūsų. Tai nuveja savanaudiškumą nuo donio. Šlovė viešpačiui. Taigi, tai nėra kasdienė mano duona, mano poreikiai, tai mūsų, mūsų, mūsų. Šlovė viešpačiui. Pažvelkite į penktąjį prašymą. Penktasis prašymas, troškimas. Ir atleisk mums mūsų kaltes, originalės kolas, Atminkite, viešpats Jėzus negalėjo taip melstis, nes jis niekuomet blogo nieko nepadarė. Skolos – tai moraliniai įsipareigojimai, kurie yra neišpildyti. Mūsų kaltės, nusižengimai, mūsų nuodėmės. Oho, nejaugi aš turiu žinioje taip melstis kasdien? Faktiškai iš tavęs bus pareikalauta daug daugiau nei iš tų žmonių, kurie nieko apie tai nežinojo. O taip, Dievas reikalaus iš tikinčių žinia daug daugiau nei iš denominacijų, baptistų, metodistų ir taip toliau. Tai tiesa. Teismas, draugai, mums bus siaubingas, jeigu mes praleisime tai, nes Dievas siuntė mums Dievo vyrus, pranašą, žinę, ir jeigu mes tiesiog praleidžiame tai, Dieve pasigailėk, Geriau susitikti su Dievu kaip baptistui, o ne kaip nusigrėžusui nuo žinios. Turės daug šansų daugiau alkoholikas. Aš geriau susitikčiau su juo kaip alkoholikas, būdamas alkoholiku, o ne kaip tie, kurie buvo šioje žinioje ir nusigrėžė. Alkoholikas turės daugiau šansų būti išgelbėtam. Žiūrėkite, taigi penktasis prašymas, kas tai yra? Jis yra susijęs su mumis. Bet kodėl nieko neminima apie kadilakus, BMW, jachtas, mūsų kasdienė duona, poreikiai, toliau sekantis dalykas yra nuodėmės. Aš jau jums tai minėjau, bet kai tik aš atėjau žinę, vienas iš labiausiai stebėtinų dalykų buvo, kai aš išgirdau, kai brolis Brankamas meldėsi. Prieš daugybę metų jis sakė, Dieve, atleiski mūsų nuodėmės. Aš pamaniau, tu juokauji. Jis turi nuodėmių, nes aš buvau toks šventeiva sėkmininkas. Ir jeigu tu turėjai nuodėmių, tu velnės. Aš buvau toks neišmanėlis. Galite pasakyti amen, jūs buvote tokie patys kaip ir aš blogi. Bet matote, ilgainiui aš supratau, kad tai, kai jis sakė, buvo tiesa. Tai tiesa. Taigi štai viešpats Jėzus sako mums dabar, kad mes turime prašyti kasdienio atleidimo ir jis sulygina tas nuodėmes su skolomis originalė. Tai yra tos skolos, kurių aš negaliu apmokėti tai simbolinė forma skolos. Žiūrėkite, tokiu būdu Dievas tai mato. Jis sako, pažvelkite ir atleisk mums mūsų skolas originalę, tai moraliniai įsipareigojimai, nusižengimai nuodėmės. Yra pabrėžiama, kad Dievo yra prašoma atleisti taip, kaip mes atleidžiame kitiems. Dabar, jei ši lygybė yra teisinga, tuomet Dievas tau atleidžia tokiu pačiu lygmeniu, suteikia tiek laisvės – kiek tu atleidai kitiems, tiek kiek tau yra atleista Dievo akivaizdoje. Dabar, jeigu tu atleidai kitiems štai tiek, o pačiam reikia štai tiek iš Dievo atleidimo, tuomet gausi tik tą patį matą, kurį suteikia kitam. Aš netikiu tuo. Man nesvarbu. Tai pasakė mano viešpats. Mokykė mus melstis viešpatie. Pažvelkite, draugai, ginčykitės patys. Tai pasakė pats viešpats Jėzus. Ir atleisk mums mūsų kaltes, skolas originale, kaip ir mes, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Taigi, tiek, kiek aš suteikiu atleidimo, tas pats elementas arba saikas atleidimo bus suteiktas atgal ir man. Tai yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl aš nelaikau pykčio. Man nesvarbu, ką žmonės man bedarytų, Visiškai nesvarbu, kokius melus jie skleidžia, ką jie išsigalvoja, aš nelaikau pykčio prieš nei vieną žmogų. Broli Doni, ar tu tiesą sakai? Sakau tai prieš Dievą. Dieve ištik mane mirtimi, ant šios pakilos, jeigu aš meluoju. Nelaikau pykčio nei prieš vieną žmogų, neturiu jokių piktų jausmų nei prieš vieną žmogų. Kodėl? O jeigu aš pats suklupsiu ir ateisiu pas Dievą ir sakysiu, viešpatė man reikia štai tiek atleidimo, Dievas pasakys, negaliu to padaryti. Kame problema viešpatė? Tu turi štai tiek prieš tą žmogų, štai tiek prieš kitą žmogų, o atleidai jiems tik tokią nedidelę dalelę. Kas kart, kai jų vardas yra paminimas, tavo spaudimas pakyla Išpila šaltas prakaitas tavo veidą. Kodėl? Nes tu vis tiek dar kažką turi prieš juo širdyje. Taigi, kiek tu atleidi, tiek ir aš to atleisiu. Atleisti yra gerai ne vien tik iš tikros religijos pusės. Atleisti yra labai sveika. Kažkuria dieną skaičiau, jog mokslininkai moksliškai įrodė, kad žmonės, kurie laiko pykti, turi aukštesnį kraujo spaudimą, e, juos dažniau užtinka priepoliai širdies smūgiai. Daktarai įžengė į tą patį dalyką, apie kurį kalbėjo Jėzus. Evangelijoje yra daug sveikiau atleisti. Tai gerina tavo kraujo spaudimą, atleidimas. Žmonės dėl sveikatos valgo lašišą, gali valgyti kiek telpa, gali valgyti kitokio ligmens, kol pats tapsi vaikščiojančia kalbančia lašiša. Bet jeigu nežinosi, kaip atleisti, visi tie vitaminai omega 3 niekas tau nieko nepadės. Tol, kol neišmoksi, kaip reikia atleisti iš širdies. Atkreipkite dėmesį į tai, jog tai yra būdas, kuriuo mes turėtume melstis. Tėve, tu atleiski man tokiu pačiu saiku, kuriuo aš atleidau broliui Džimui. Atleiski man tuo pačiu saiku, kuriuo aš atleidau broliui Čakui. Nekelkite rankų vėl, bet kas iš jūsų meldžiatės taip? O kas iš jūsų masto tokiu būdu? Žmogus jums nusižengia, jūs laikote tai savyje ir sakote, man prireiks laiko, kad atleišiu, man prireiks laiko. Iš tiesų, iš kur jūs tai pasigavote? Prašau, ar galite atsistoti dabar ir pasakyti man rašto vietą, kurioje sakoma, kad jums reikia laiko, kad atleistumėte? Prašau. Kas nors. Jeigu negalite to padaryti, kodėl tuo užsiemate, praktikuojate tai, jūs praktikuojate kažką, kas prieštarauja žodžiui. Kiek Dievui reikia laiko, kad tau atleistų? Galbūt aš turėčiau pradėti gėdoti Tėve mūsų. Nagi, vaikai, maldos pavyzdys ah, daug daugiau tame yra, nei paprastai perskaityti tėvę mūsų. Taip. Atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Tai metaforiškai, netiesiogiai, tačiau tai yra skola. Tai yra įžeidimas, kuri Niekas kitas, tik Dievas gali atleisti. Nors tai yra skola, aš pats negaliu atrasti valiutos tinkamos, kurią galėčiau apmokėti. Būtent dėl to aš turiu prašyti atleidimo. Ar suprantate, tu esi vienintelis, kuris gali atleisti broliui sesiai, kuri nusidėjo prieš tave. Būtent dėl to tai yra sulyginama su skola, tik tu vienintelis gali pašalinti ją. Jeigu aš galėčiau pašalinti visus blogus jausmus jūsų tarpe, aš tai padaryčiau, nes aš žinau, kokia jėga tame slypi. Aš žinau jėgą, slypinčią atleidime, aš padaryčiau tai už jūs, nežiūrint į jūsų kietą kaktiškumą, jei galėčiau, bet aš negaliu to padaryti, nes tai yra skola, kurią tu laikai. Kai brolis ar sesė nusižengia tau, tu turi tą skolą, tu man skolingas, aš negaliu už tave atleisti, ne Dievas negali atleisti, tu turi padaryti tai pats, nes nusižengia tau. Tai bent. Taigi aš neturiu kuo apmokėti šios skolos, skolų. Ir jūs niekuo negalite apmokėti tų skolų, kurias turite man ir atvirkščiai. Taigi vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, tai yra prašyti atleidimo tos skolos. Taigi, mano suklupimai, klaidos, kai netinkamus dalykus netinkamu metu pasakau, mano požiūris neteisingas, jūsų požiūris, kas tai yra? Tai yra skolos. Ir tos skolos yra kažkam, Dievui. Taigi, kurgi aš galiu gauti tos valiutos, kurią galėčiau užmokėti jam? Aš neturiu. Nėra galimos dabar valiutos. Tai ką aš turiu daryti su savo skolomis? Aš ateinu pas jį ir sakau viešpatė Jėzau, aš atsiprašau, kai aš guluosi į lovą, aš sakau viešpatė, jeigu aš nepatenkinau tave šiandieną kokiu nors būdu, jeigu aš nuvyliau tave, pasakiau kažką, pamašiau ne taip viešpatė, atleisk, Doni, tu taip meldiesi kasdien, nes kuo arčiau esu to šviesos, tuo labiau suvokiu, kaip man reikia atleidimo. Kuo arčiau esu to šviesos, tuo labiau suvokiu, kad ji apšviečia visus mano netobulumus. Kuo arčiau esu to šviesos, o viešpatė, tuo labiau suvokiu, kad man reikia jo galestingumo ir pasigailėjimo. Draugai, nežinau, ar jūs tai priimsite ar ne, Bet niekas negali pagristai, pagristai tikėti, kad jiems yra atleistos nuodėmės, jei jie negali atleisti kitiems. Ar suprantat, kodėl Dievui tai yra tokia didelė vertybė, kad jis pameni tai mūsų maldos pavyzdyje? Kodėl? Nes Dievas mato savo paties atvaizdą mumise, kai mes atleidžiame tokiu būdu, kokiu jis atleido. Viešpatė Dieve, prašyti Dievo to, ką mes atsisakėme duoti žmonėms, reiškia įžeisti Dievą. Prašyti Dievo to, ką mes atsisakėme duoti tiems skolininkams mūsų, tai reiškia įžeisti Dievą. Tas mūsų prašymas reiškia įžeidimą. Melskitės tokiu būdu, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, tebūnė tavo valia. Tai bent. Pažiūrėkite, 13 eilutė. Prieš tai leiskite pasakyti, Dievo atleidimo turėjimas daro mus atleidžiančiais. Ar suvokite, kodėl dauguma žmonių negali atleisti? Dėl to, kad realybėje jie nėra laisvi, jiems nėra atleista jiems nėra atleista. Būtent dėl to jie negali atleisti. Jie laiko pykčius. Jie primena vieną ir kitą dalyką. Kodėl? Nes jiems yra neatleista patiems. Šeštas prašymas. Ir nevesk mūsų į pagundimą. Tai rodos keista. Kodėl viešpats Jėzus meldėsi, kad mūsų tėvas nevestų mūsų į pagundimą. Dievas pagal Jokūbo knygą negundo žmogaus. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Juk taip. Ne vienas gundomas ten nesako, esu Dievo gundomas. Tačiau čia rodos, kad viešpats Jėzus pasako kažką, kas prieštarauja tam, ką pasakė Jokūbas. Taigi, tiems iš jūsų, kurie esate prie kabus, ieškote prieštaravimų, noriu atkreipti jūsų dėmesį į šią maldą Luko knygoje ir pamatysite, kad Lukas kai kurių dalykų, kai kurių prašymų net nepamini. Tų, kuriuos Matas paminėjo, Lukas net ne tą pačią eiliškumo tvarką išdėsto juos. Jeigu norite kabinėtis, pažiūrėkime į tai. Apsvilimai, nudegimai, čirškėjimas, kepimas, bandau apsaugoti jūs nuo pragaro. Taigi, nevesk mūsų į pagundimą. Tai nėra meldimasis, kad mes niekados neturėtume išbandymų. Faktiškai tai yra sulaikimas nuo kritimo. Frazė yra naudojama leidimo prasme. Neleisk, neleisk mums būti sugundytiems ir paklusti gundytojui, atsigręžti į gundytoje, Žiūrėkite, kaip jis tai sujungia. Nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Originaliai išlaisvink mus nuo pikto. Nutraukti mūsų grandines, išlaisvinti mus iš pančių, išplėšti iš blogio. O, Taigi, noriu pasakyti, kad kasdien aš turiu melstis, kad Dievas neleistų man būti sugundytam virš to, ką aš galiu pakelti. Aš turiu kasdien melsti Dievę, neleis, kad kas nors atsirastų mano prieš akiją, kas mane nustelbtų. Nekelkite rankų šventieji, bet ar jūs melžiatės tokiu būdu? Turime tris susirinkimus per savaitę, galbūt turėtume turėti penkis maldos susirinkimus savaitėje. kol visi išmoksime kaip melstis. Aš visą savo gyvenimą tarnauju viešpačiui, tačiau prieš palikdama šį pasaulį norėčiau išmokti melstis. O tu, brolidžimai, išmokus melstis, jaustumės įtgavęs diplomą. Utopinis dievas taptų realybę ir būtum pasiruošęs pokyčiui, permainai kūno. Atkreipkite dėmesį, taigi dievas turi kontrolę. Štai ko man patinka dievo suverenumas. Jūs žinote, kad dievas nesako mums, melskite, kad nebūtumėte gundomi, kad neitumėte į išbandymus dėl to, kad jo suvereni viešpatystė yra aukščiau už gundytoje, mes galime melstis Dievui ir sakyti, Dieve, prašau, neleiski man būti gundomam, daugiau negu galiu pakelti, tu matai, kas yra mano priešakyje, padėki man būti nesugundytam, kai susilpnas, kasdien aš galiu taip melstis. Įdomu, kiek lengviau mums būtų tvarkyti su reikalais gyvenime, jeigu mes prieitume prie šių savo teisių ir pasakytume Dievui tai, draugai, tai yra jūsų dalis, tai yra jūsų palaiminimų dalis kaip Dievo vaikų. Jūs kasdien galite melstis, Dieve neleisk man būti gundomam daugiau negu galiu pakelti, duok man jėgų šiandieną, kad aš nugalėčiau šiandienos blogį, padėk man būti nenugalėtam šios dienos dalykais, aš nežinau, kas manęs laukia, tu žinai, kaip Dievo vaikas, aš turiu teisę melstis suvereniam Dievui, kad jis neleistų tam blogiui paveikti manęs ir nusilpninti mane. O, ačiū viešpatė Jėzau. Pažiūrėkite, ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Originalė šioje vietoje yra, sakoma, išlaisvink mus nuo blogio arba nuo piktojo. Te būna šlovė Dievui. Išlaisvink mus iš jo jėgos, pinklių, žabangų, pagundų, melo. Nejau aš turiu teisę taip melstis kasdien? Aš turiu teisę melsti Dievo, kad jis išlaisvintų mane? Jeigu aš turiu teisę melstis, o nesimeldžiu ir tampu nugalėtas, kieno tuomet kaltė yra? Dievo, ar ne? Aš kaltinu juk Dievą. Dievas kaltas už viską. Už viską, ką darome. Ne? Tai mūsų kaltė, ne Dievo. Neveski mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo piktojo. Originalė. Pažiūrėkite prašymų pabaiga. Dabar prasidės doksologija. Aš žinau, kad tai mus gazdina mirtinai. Dauguma iš jūsų net nežinote, ką reiškia doksologija, nežinote, ko bijote. Žodis doksologija reiškia gyriaus troškimą, trokšti girti. Štai ką reiškia doksologija – gyriaus troškimas. Pirmuose trijuose prašymuose tu prašai jo valios, karalystės, tuomet tu perėjai į savoją sferą ir prašai tų dalykų, kurių tau reikia. Tuomet tu pabaigi savo maldą doksologiją. Pasiklausykite šios doksologijos. Nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen. Ar galite įsivaizduoti Dievo šventąjį kiekvieną kartą, kiekvieną dieną, kai meldiesi ant kelių ar kitur išėjęs ir tu tiesiog prasieini per tuos devynis aspektus maldos, tu perini per tuos prašymus, kas bebūtų, kokie poreikiai bebūtų, nebūtinai viskas taip tiksliai, kaip čia, bet tu ateini tuo pačiu būdu pas Dievą. Ir savyje išsiugdai šį maldos būdą, nesvarbu koks būtų, kokia būtų svarba tavo poreikio, tu sakai, palauk, yra tinkamas būdas prieiti prie Dievo, nesvarbu koks žudbutinis poreikis bebūtų, aš vis tiek prisiminsiu tinkamą prieimą į karaliaus akivaizdą. Aleliuja. Pažiūrėkite, taigi dabar mes prašėme Dievo įvairiausių dalykų ir pabaigsime maldą. Pažiūrėkite, koks nuostabus būdas pabaigti maldą, nes tavo yra karalystė. Tai reiškia valdos viešpatavimas, kitai žodžiais, tu viską kontroliuoji visus šiuos dalykus gyvenime. Tavo yra karalystė. Kaip Dievo vaikas gali melstis tokiu būdu ir pabaigti maldą tokiu troškimu ir po to sakyti, na nežinau, Na, nežinau, ar išgyvensiu iki trečios valandos, jau be dešimt, trys, galbūt šiaip taip išgyvensiu. Galbūt ištversiu kaip nors iki keturių, na, nežinau. Ar įsivaizduojate Dievo vaiką, kuris ateina pas Dievą malda tokiu būdu tinkamu? Jie pasiekė Dievo sostą, jie ten stovėjo, jiems atleista, jiems jau atleista, jie pašlovino, atidavė gyrių, pabaigė maldą ir jie suvokė, kad tavo yra karalystė. Nevelnio ne mano, ne kairiųjų, ne dešiniųjų, ne Amerikos, ne Rusijos. Tavo yra karalystė. Tu kontroliuoji mano gyvenimą, tu kontroliuoji šią visatą, tu kontroliuoji savo bažnyčią, tu kontroliuoji paėmimą, tu kontroliuoji prisikelimą. Ne aš kontroliuoju, tu kontroliuoji, tavo yra karalystė ir jėga ir šlovė per amžius. Tai bent. Tu kontroliuoji tuos dalykus ir tu gali įsakyti jiems. Jeigu gundytojas ateina prieš mane, tu gali įsakyti jam pasitraukti iš manojo kelio. Nes tavo yra karalystė, jėga. Pažvelkite į tai. Jūs tik prašėte dalykų, pirma susijusiu su juo, paskui su savimi ir dabar pripažįstate jėgą, kuri išpildys tai, už ką meldėtės. Aš meldžiausi, kad ateitų paėmimas ir jis jau yra pakeliui. Aš meldžiausi, kad įvyktų prisikelimas ir jis įvyks. Aš meldžiausi už tą paskutinėje sėklą, galbūt tai yra juoda avelė kur nors Afrikoje. Aš meldžiausi tavo valios, aš meldžiausi už brolius, už sesės. Ir tu, Dieve, turi jėgą, kad atsakytum į mano maldą. Vaikai, kokiais krikščionimis mes būtume, jeigu pabaigtume savo maldą tokiu troškimu. Tu esi vienintelis, kuriam priklauso karalystė. Tau visa visata priklauso ir tu turi jėgą išpildyti tai. Garantuoju, būtent prieš tokius krikščionis šetonas dreba, kuomet jie meldžiasi. Šis žodis jėga graikų kalboje reiškia energiją. Energija, kurią karalystė yra apsaugoma ir išlaikoma, prižiūrima. Žinot, Jungtinės Amerikos valstijos kelis kartus per mano gyvenimo intervalą patyrė kelias energijos krizės, bet Dievas niekuomet neturėjo energijos krizės. Būtent dabar Laudikėjoje mes mokame daugiau už dujas, nei bet kada anksčiau. Prieš daug metų niekas manęs nebūtų tikinęs, kad už dujas mokėsime 3,5 dolerių. Aš būčiau pasijuokęs iš jūsų. Jungtinės Amerikos valstijos yra pats didžiausias dujų tiekėjas pasaulyje. Tačiau mes mokame vis brangiau ir brangiau už dujas. Jie sako, o, pasibaigs mūsų ištekliai. Leiskite pasakyti jums štai ką šį vakarą. Ši šventosios dvasios jėga nieko met nesibaigs. Jeigu dar turėsime gyventi 500 metų arba dar 1000 metų, šventosios dvasios pamokslininkai pripildyti šventai dvasės stovės prie sakyklų. Dievas tebe gydys ligonius. Dievas pripildys žmonės šventai dvasė, nes jo energijos resursai nesibaigia. Jis nepatiria jokių energijos krizių. Nėra energijos krizijos šiandien, jis tas pats yra vakar, šiandien ir per amžius. Tavo yra karalystė ir jėga. Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė. Taigi, maldos pabaiga nesusijusi su manimi, jumis tavimi, šią bažnyčią, broliu Branhamu, Pauliumi, tai susiję su juo. Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Mane labai nustebino reikšmė žodžių per amžius. Tai reiškia iki per amžių, kurie niekada nesibaigia arba amžinybių, kurios tęsiasi ir niekada nesibaigia. Tai puikiai išreiškia mūsų įprastas vertimas, net senasis žodžio vartojimas apibrėžia visą laiko trukmę. Antrąjį kartą. Antrasis per amžius, tai yra amžinybės visuma, te tavo šlovė tęsis šiame pasaulyje ir tame, kuris dar ateis. Tuomet Jėzus ištarė šį didingą, galingą žodį. Amen. Įdomu, ar jūs žvelgėte į tą žodį tokiu būdu? Šis žodis hebrajų kalboje reiškia ištikimą ir ar teisingą. Kai kurie mano, kad šis žodis yra suformuotas iš sekančių žodžių pirmųjų raidžių – Adonai, Melech Netnan. Pažvelkite į tai. Adonai. Pirmoji raidė A. Melek. M-E. Nitnan. N. Amen. Akivaizdu, kodėl apriškimo knygoje jis pasakė, jis buvo Amen. Adonai, Melech, Netnan. Pažiūrėkite, ką tai reiškia šlovė. Mano viešpats ištikimas karalius. Mano viešpats ištikimas karalius kai tikras Dievo vaikas pasako Amen. Adonai, Melek, Netnan, mano viešpats ištikimas karalius. Tai ne šiaip savo pasakyti keturių raidžių kombinacija Amen, Amen, Amen. Kai tu iš tiesų tai sakai, tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen. Adonai, Melek, Netnan. Jis yra Amen. Tuomet nebe tu sakai amen žodžiui, jis esantis tavyje tai sako. Pažvelkite tai ir pabaigsime. Pats žodis reiškia tikrą sielos polsi Dieve. Su pilniausiu užtikrintumu, kad visi šie prašymai į visus bus atsakyta pagal duotus nurodymus mūsų palaimintojo viešpaties. Tai reiškia iš tiesų, tebūnie taip. Atsistokime. Šlovinkite viešpati. Šlovinkite viešpati. Aleliuja. Tėve mūsų, kuris esi danguje. O, vaikai, jeigu iki šio vakaro jūs meldėtės teisingai, te tai Dievas palamins jūsų širdis. Jei ne, tai turėtų kiekvieną iš mūsų priversti sugrįžti atgal ir paklausyti dar kartą šį pamokslą. Jeigu jums reikia perklausyti šį pamokslą 37 kartus, kad suprastumėte pirmąją maldos dalį, 38 kartus, antrąjį dalį ir taip toliau. Jeigu būčiau jūsų vietoje, aš perklausyčiau visus tuos kartus, kad suprasčiau tai. Nežinau, ką galvojate apie Dievo žodį, apie Dievo vyrą pateptą, kuris stovi prie sakyklos, bet man tai yra svarbu, tai, kad Dievas nori pasakyti. Tai nėra sakoma dėl to, kad Dievas negalėjo man duoti kažkokios kitos temos. Aš esu pasiūstas jums, Dievo šventiesiems. Tai buvo pasiūsta mums, kad mes taptume geresniais žmonėmis, kad taptume geresniais kariais. Dauguma iš jūsų norite būti maldos kariais. O kokie jie? Tokie, kurie garsiai šaukia ir ilgai meldžiasi? kaip kiekvienas iš jūsų įvardintumėte maldos karį. Man tai yra toks žmogus, kuris žino, kaip kautis maldoje. O ne maldos ilgis yra svarbus. Aš meldžiuosi 17 valandų per dieną, tai nereiškia, kad tu esi maldos karys. Sėkmininkų tarpe pažinau tokius žmonės, kurie melzdavosi 5-6 valandas viename susirinkime. Ir jie tai darydavo 3-4 kartus savaitėje. Ir tai nereiškia, kad jie yra maldos kariai. Jie tiesiog praleisdavo daug laiko kartodami žodžius vėl ir vėl. Ar suprantate, kad kiekvienas iš jūsų gali būti tikrų maldos kariu? Jeigu jūs paimsite šį maldos pavyzdį iš pamaldaus žmogaus. Jėzus Kristus. Pamaldus, dievo baimingas žmogus. Palenkime galvas. O, mano tėve, ką galime pasakyti? Ačiū, Ačiū, ačiū. Viešpatie, aš tiek daug kartų neteisingai meldžiausi. Aš save statydavau į priekį, savo poreikius, netidėliojamus, tuos išbandymus, per kuriuos eidavau, atleiski man viešpatie. Atleiski mums. Viešpatie Jėzau, te tu mokysi mus. Padėki mums viešpatie. Brangus Dieve, aš meldžiu, kad šie žodžiai kristų ne šiaip į žemę, te tai jie kris į mūsų derlingą širdis. Kad kiekvienas iš mūsų galėtų iš tiesų apsvarstyti, kaip meldžiamės. Ir jeigu reikės, te tai mes įsiklausysime į tai, kaip meldžiamės, ką sakome, kad pradėtume save mokyti, disciplinuoti, ne šiaip ritualo formoje, kartodami tavo žodžius. Ne to tu nori, tu davėjai mums pavyzdį, modelį, kuriuo turime sekti. Kad turėtume tikėjimą maldoje, šlovinimą, garbintume tave, brangintume, melstume, kad tavo valia būtų įvykdyta, kad tavo vardas būtų pašventintas, kad tu būtum pašlovintas, kad tavo tikslas būtų pasiektas ir išpildytas. Man tai yra nuostabu viešpatie, kad tu žinojai, kad tavo tikslas bus išpildytas, tačiau kažkaip tu norėjai, kad mes vis tiek dėl to melstumėmės. Tai parodo, kad netgi išrinkimas ir suverenumas nenustumė į šalį to intimaus bendravimo susijusio su tavimi ir mumis. Tai yra akivaizdu, kad tu pasieksi savo į tikslą, bet tu vis tiek norėjai, kad mes melstumėmės apie tai. Padėki mums viešpatie. Mes mylime tave viešpatie Jėzau. Te šie žodžiai kris į mūsų širdžių gilmes. Dangiškasis tėvė, mes dėkojame tau už tiesą. Mes žinome, kad tiesa padarys mus laisvus. Mes garbiname tave, mes dieviname tave, mes laiminame tavo šventąjį vardą. Adonai, Melek, Nitnan. Amen. Amen. Tebūnie taip viešpatė, te tavo valia bus išpildyta, te paskutinioji siela bus pasiekta, te evangelija bus pasklidusi iki pat tamsiausių žemės kampelių. Te mes būsime pasiruošę paėmimui. Te prisikelimo rytas veikiai išaušta viešpatie. Suteikitai, o Dieve, ryte mes būsime pasiruošę viešpatė Jėzau, o šlovinkite Dievą. Aleliuja. Tiesiog pašlovinkime jį dabar prieš išsiskirstant. Žinau, kad jūsų vaikams į mokyklą stengiuosi visuomet atkreipti tai dėmesį trečiadienio vakarais. Aš nenoriu, kad tai pakenktų mums. Ar norite, kad jo karalystė testusi iki abiejų per amžių, šio ir ten, kur bus amžinybėje, visoje amžinybėje, kuri nesibaigs niekada, kurioje nėra galo. Tavo yra karalystė ir jėga ir šlovė. Jei pastebėjote, šioje maldoje Jėzus net nepaminėjo velnio, nepripažino jo. Jis nepasakė, koks jis didingas, koks jis stiprus. Jis pasakė, apsaugok mus nuo piktojo. Jis tiesiog pavadina jį, jo charakterį įvardina, nepasako, kad jis visagalis, visažinantis, visur esantis ir taip toliau, kad jis pūsis, bandys jūsų namus sugriauti. Jis tiesiog įvardina jį kaip piktą jį ir viskas, ir toliau eina. Karalystė yra jo, nevelnio. Jėga yra jo, nevelnio. Šlovė yra jo, nevelnio. Per amžius, per amžius. Ir šventieji pasakė, Amen. Hari, manau, mes turime tai sugėdoti, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Jūs juk nieko prieš, kad sugėdosime draugė. Šlovė Dievui. Tikiuosi, kad sugėdosime su didesniu supratimu, nei kai paskutinį kartą gėdojome. Tėve mūsų, kuris esi danguje. tesie šventas tavo vardas. Te teinie tavo karalystė. Tebūnie tavo valia. Kaip danguje, taip ir žemėje. Amen. Taip viešpatie, kasdienės mūsų duonos. Mūsų ar mano? Mūsų. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame, taip viešpatie. Savo kaltininkams ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. nes tavo yra karalystė. Jėga ir šlovė per amžius. Per amžius. Aš privalau tai pakartoti. Per amžius. Iki antrojo per amžiaus. Adonai, Melech, Nitnan. Amen. Garbė. Ačiū Jėzau. Ačiū Jėzau.